aetos tapterat il seis cae alo pote aetos healo hup antropu. Tu utu de taptera ho antropos copsas, afece metaton orniton en oico einai. Ho de en catefes, cae uden eestien ec tes lupes, homoios de en basilei desmotei heteros de tis touton ones kai taptera anaspasas, kai muroi chrisas e poi hode petasteis kai tois onuxi lago on har autoe doron alopex de idusa eipen me tuto didu alatoe e protoe Hoti homen fusei agathos estin, keinon de mallon exeumenisdu, me pos palin labonse ton pteron eremoosei. Hoti dei chrestas amoibas tois euergetais parechein, tus ponerus de fronimos tropustai.